What I'd like to do now что, что я хотел сделать сейчас? Я хотел у каждого из вас спросить, как вы себя чувствовали в роли консультанта? Были ли у вас какие-то сложности? И если были, я постараюсь вам помочь разобраться с этими сложностями. Итак, первый мой вопрос, как вы себя чувствовали в роли консультанта? Было это сложно или просто? Not easy at all. Because? Почему? Потому что очень сложная карта, вроде бы находишь какие-то места, но пересечение все как бы Very complicated map. Uh, as soon as you find a certain place, uh, you you will find a, a lot of crossings and a lot of different influences that that limited you in your choices. So she found the maps difficult to uh, to read. Поэтому у вас была сложная карта для прочтения. Угу. Very, very, very difficult ну, map for it. Ну, хоть какие-то места вы нашли? более-менее подходящие. Не обязательно нам называть эти города, но просто нашли ли вы что там? В принципе, можно как бы определить, но все равно перекрываем. Это всегда. I tried to, but I didn't succeed in finding the place with no negative influences. Okay. Я с вами хорошо живу. казалось, как Тут еще мало опыта, что можно пропустить, и как бы, ну, ничего страшного, а что... ну, Maybe that's because I have uh, no no practice, no experience, and I don't know what what things are really important and which ones I can I can not pay attention to. Did anybody else have the same problem reading the maps? У, and у finding- кого-нибудь еще были ли подобные проблемы в прочтении карты? Yes, this lady says. Можно я спрошу тоже? Вот это May I ask a question? скрытая, очень вещь мало, ну, мало реальная, даже вот как бы та женщина была вчера, которая нашла себе. Египтом. Египтом, да. Она же нашла себе принца. Ну, мы очень рады, конечно, конечно, но все-таки поехать в Австралию, для этого нужно ну, слишком много припосылок. Я привела, потому что как пример. Ага. So the question is, we both consulted each other and found out that Australia is the perfect place for both of us, but it's not real. Кенгуру нужно повесить на шею, просто с ним не расставаться. But it's not quite realistic for both of us to go to Australia, and that's the problem. Okay. We'll, answer this question Сейчас я отвечу сначала на этот вопрос, а uh, потом дальше пойдем. Uh, а, сначала на ваш вопрос. Когда сложно найти действительно подходящее место на карте? This is what I expected. Это именно то, чего я ждал. У, хотя бы у кого-нибудь из вас такое должно было произойти. Internet, Кроме того, эти карты распечатаны из интернета. Они не идеальны для нормальной консультативной работы. And that's why I recommended from the beginning yesterday, you really need computer software for astrophotography when you're going to consult clients. именно поэтому я так настоятельно рекомендовал вчера, что нужно приобрести компьютерные программы, если вы собираетесь консультировать клиентов по астрокартографии. With, with this uh, the solar maps, you can zoom upon certain areas of the world. В программе Solar Maps вы можете увеличить э, какие-то районы мира, посмотреть их в более крупно. Вы можете измерить действительно, какой орбис там, посмотреть, это 8 градусов или больше, или меньше. И у вас есть перечень э, пересечений по всей широте. Просто э, список так. Да. So, like I say, a um, computer program is important. Я ничего не понимаю, потому что одновременно Дэвид говорит, и вы. Дэвид, can you repeat, please, the last phrase? About The last phrase I, I Oh, missed sorry. because someone else was asking me a question. okay. Um, so with with solar maps, you can zoom in on certain Yeah, uh, that's countries of that's the world. that I And covered. you've got a list of the crossings. Yes, uh, that's what was covered as well, but something else was. And that's why when you work with a computer, you'll notice a big difference. Но ну, и вот именно поэтому, потому что она вам дает и орбисы, и э, список пересечений, с компьютером работать гораздо проще. Там все понятнее. So, now we'll go to, uh, the two people here. Теперь ваш вопрос. Uh, you said that you both found Australia. Вы сказали, что для каждого из вас Австралия хорошая страна, подходящая. In realistic circumstances is что в реальности не так уж легко, да, или ну, почти недостижимо. Now, when you have a consultation with a client, когда у вас консультация проходит с реальным клиентом, whether it's in person, а, личная или очная ли это консультация, or you do a written consultation, или письменная, you must always first get вам прежде всего нужно получить обратную связь от клиента. И понять, э, в чем состоит его жизнь. Потому что одна из моих самых э, грубых ошибок э, в начале консультирования а, заключалась в следующем. Например, я предполагаю, что клиент ищет партнера. А И говорил, партнер найдется вот в этом месте, вот в этом, вот в этом. И это было, я говорила о письменных э, консультациях. И получал в ответ, да я счастливый женат, я не, не собираюсь искать партнера. Я просто хочу расширить свой бизнес в Америке. Это был очень хороший урок для меня. Никогда нельзя предполагать самому, что нужно клиенту, что хочет от вас клиент. Всегда нужно прежде всего спрашивать, что интересует человека, зачем они пришли к вам. Uh, Если клиент действительно говорит, что да, он ищет партнер, партнерских отношений, личных, личной жизни. Тогда я задаю вопрос, а о каких странах э, он думает в этом контексте, что, что ближе ему. Что, доступно ему. Иногда люди действительно отвечают, да, вот я задумываюсь, а не поехать ли в, в такую страну или в такую. So Это дает вам отправную точку. Следующий вопрос – это есть ли какие-либо ограничения на перемещение в ту или иную переезд в то или иное место? Now, these restrictions could be because it's the other side of the world. Ограничения могут быть самыми разными. Эта страна может находиться на другой стороне света. Or because of language problems. Или человек не знает языка. So you need to ask the client Uh, which areas of the world they would consider. Нужно спрашивать у клиентов, какие области мира или его родной страны э, могут входить в uh, рассмотрение. И может быть клиент вам скажет, ну об Австралии или Новой Зеландии не думай, они слишком далеко. So when you start to look at the astrocartography map, you do not consider Australia because the client's not interested in Australia. Поэтому, когда вы смотрите на астрокартографическую карту, вы вообще на Австралию не обращаете внимания, потому что клиенты Австралии не интересуют. At the moment, these examples that I've shown you, I've just said anywhere in the world. В наших примерах, которые мы разбираем, я вам говорил любое место мира. This was to give you more possibilities to find locations. Это было сделано для того, чтобы у вас было больше возможностей найти подходящее место. Но когда вы консультируете, а, обычно вы выбираете не из целого мира, а из какого-то ограниченного пространства. Поэтому я говорю, сначала получите нужную информацию, нужные сведения о жизни клиента, а потом уже смотрите в гороскоп. Я достаточно ответил на ваш вопрос? Еще какие-то сложности, с которыми вы встретились в работе, есть? У вас по поводу Австралии еще какие-нибудь вопросы есть? Все остальное было понятно, да? Что было, что не принести домой and uh, maybe the remote activation would help in this example with Australia. If, for example, you found really good light in Australia. Но если, да, вы правы, если, к примеру, у вас очень хорошие линии проходят по Австралии, а вы не собираетесь туда ехать, maybe you can try remote activation. нужно попробовать действительно далекую активизацию такую. Now I've got a client who did something similar, У меня был клиент, который сделал нечто подобное. and we found on his astrophotography map that he's got a great chance to meet a partner in Brazil. А в его картографической или ее, там, я не знаю, э, карте мы увидели, что огромный шанс на улучшение личной жизни есть в Бразилии. Это был клиент, который профессиональный астролог тоже. Он совершенно не хотел ехать в Бразилию. So что сделал? Он поместил свое объявление в бразильской газете. И получил в ответ около 100 ответов. 100 писем. Он выучил немножечко португальский язык и написал ответ каждой из этих ста женщин, спрашивая, когда, э, спрашивая даты рождения. И сделал себе синатрические гороскопы для каждого из этих женщин. Свел это количество к трем. И только потом решился на проведение отпуска в Бразилии. Встретился с каждой из этих трех дам. И после, после этих встреч он уже знал, какая из этих трех его. И действительно женился на ней. Сейчас они живут в Мюнхене. Are they happy? Yes, we've got two children now. Они счастливы, у них двое детей. Вот, пожалуйста, вам пример далекой активизации, за которой последовало и физическое сближение. So, uh, you had no other problems with consultation. Больше других сложностей в консультировании не было у вас? But I have a little question. Okay. If I have a negative line uh, in the place where I am living, uh, do you have any any um, kind of possibility to to calm down this negativity, this negative influence. So he's saying or he, to avoid it. If he leaves, he leaves with ne- negative yeah. influences and goes to a different location. No, it, he's not going to a different ah. location. Oh. He just lives there. Lives. Is there any? Is there any possibility to? He's going to try and find. Uh, ways to use the planetary energies in a positive way, because each planet has got negative and positive. Просто вы должны подумать над тем, как использовать влияние этой планеты в позитивном э, ключе, потому что любая планета, у нее есть и отрицательные и положительные стороны. Или использовать локальную астрологию внутри города, и там уже э, разруливать. There are, there are ways. На, на город, надо на квартиру. Да. So, uh, I'd like to ask uh, these two now if they had any problems. У вас какие-нибудь сложности возникали в работе? No, no problems. Everything was okay. Her her chart is not difficult. Okay. Her map is not Uh, difficult. and, and then we'll ask uh, these two on the А у same ва- table. а у вас? У вас? No, no problems. Just uh, difficult to see in the, in the map. Difficult to and, see Yeah. Yeah, okay. But no others. So, uh, could you please tell us uh, if you had any problems? У вас были какие-нибудь сложности? No. no, no problems. problems. Mm -hmm. And you could find locations. И вы нашли э, места подходящие, да? Yes. Okay? Then we'll, we'll ask... Ну, Uh, можно атласы посмотреть. У вас какие-то были? Некоторые такое сомнение, то ли там была определенная мотивация, допустим, и такой вот, я должна просто отдыхать и спать. Mhm. So it was not a problem, but it was a kind of hesitation because their uh, goal was to find a place where the client would rest and sleep and nothing more. And my vision of this place of rest was in the area which is situated far away from the real possibilities of my hmm. client. Like background information. Mm-hmm. And the places which are closer to the real possibilities of my client, hmm. there is no such kind of influences hmm. where she would be resting and sleeping and nothing more. Okay. Oh, the question was about cars. Cars. And she has the difficulty because she doesn't know exactly which countries produced whi- what kind of cars. So it's a kind of personal background difficulty. Maybe we can... I can go through a little few things tomorrow with cars. Про машины я вам могу немножко завтра рассказать подробнее. <laughs> Oh, can we can we do the following? Can we um, add to the to the actual car which the client has some kind of accessory or some kind of detail which was manufactured in their preferable country or state, like I don't know the wheel from other car. country, or just the souvenir More in the important car? is where it's manufactured. What? More important is where the car is built. Ну, в принципе, м- можно так что-то смягчить, но в машинах важно именно, где машина была произведена. Maybe you can put a lucky charm in the car from a different line. Charm. A, a lucky thing. Like a thing, yeah. Yes. Может быть, какой-нибудь талисманчик из э, другой страны, мо- может быть, да. А? May, maybe to to to to choose a cow of a different color. Maybe. Может быть, да, может быть. Он же, да, рассказывал, у него по, по Испании там какие-то хорошие линии, у него испанская машина. А где она была произведена, да? Страна-производитель. If, for example, the I don't know the Korean cars are produced now in the former Soviet Union, which country shall we consider the Korea or the or Soviet Union? Soviet Union? Да, если как машина определенной марки собирается в другой стране, то важна страна сборки и в России. Э, линия проходит да, по стране, ага. ну, допустим, казаной э, производитель, он находится в стороне от а Фобиса, допустим, за 8 градусов выходит. Так надо смотреть, вот линия, которая на заводе производитель, вот об этом он говорит. Если, да, а? да, Если она выходит, он ничего, несмотря на то, что линия проходит по стране. По какой стране? По как... Линия по стране проходит, но завод далеко. Линия Марса проходит по стране, да? Но завод он говорит, что важно те линии, которые э, около завода-производителя. Не та марка машины, не страна, которую марку машины вы покупаете, а страна, где она произведена, да. So that was the same question. The different marks of cars yeah. which are produced in different, different countries. It's important to find out. Mm -hmm. So we'll, we'll ask these two at the back here. А, у, э, у вас какие-нибудь сложности были там сзади сидящие? Да. <laughs> И, и у вас тоже не было сложностей с толкованием? Ну, ну вот как, какие были сложности? Может быть, мы разберем? The same thing, the good country was Brazil, yeah. which is very far away. mm Mm-hmm. And there was nothing closer to the client. What we'll do tomorrow with this example, we're going to, I'll give you the example for tonight and any location in the world, and then We're going to also look at locations with limitations. Э, я на дом вам дам э, опять задание. Э, дома вы посмотрите, будете искать места по всему миру, а завтра в классе я сделаю определенные ограничения, и мы уже будем искать как бы в ограниченном пространстве подходящие места. If for the career we are looking for MC, the other angles of this planet, uh, what kind? Uh, for example, for example, w- would they have strong influence or no? Enough. If, if a person wanted to be a salesman, к примеру, если человек хочет быть э, продавцом, распространителем, вы можете пользоваться также солнцем на десценденте, потому что ему важно производить впечатление на людей. То есть, да, бывают случаи, когда и другие углы тоже значимы. Но обычно, если вы смотрите на карьеру, вы в первую очередь рассматриваете линию МЦ. Если вы ничего не можете найти на, по линиям МЦ, Тогда вы смотрите на другие углы. Потому что, может быть, линия МЦ проходит действительно по Бразилии и Австралии, которые клиент никоим образом не собирается. И тогда вам ничего не остается, как рассматривать другие углы. Конечно. По-моему, э, я встречал информацию, Дэвид писал, что э, сделал вложение денег э, в своих собственных и получил там то ли в пять раз э, увеличение. По каким линиям, если можно, было? Тоже так хочу. The question is about investments. Yes. Um, Eugene uh, somewhere read that you were uh, writing about investing some kind of money into something and you get the result five, five Uh, times Jupiter more. Юпитер, линии Юпитера. Все линии Юпитера. Если это недвижимость, собственность, то тогда Юпитер на ИЦ самое главное. Венера на ИЦ тоже хороша. Может быть, Солнце на ИЦ. If you're going to invest money, it's more on a long-term basis. Если вы собираетесь инвестировать деньги на длительный срок, If it's a short-term basis, it's a gamble. если вы на краткосрочные вложения собираетесь делать, это называется уже азартным игрой. On a short-term basis, you've really got to check out your cyclocartography. И вам нужно очень пристально смотреть на циклокартографию. But my investment was on a Jupiter descendant line. М, Я делал вложения на Юпитере и десцен- на десценденте. So, Анатолий или почему как А? Это просто или по И то, и то на- вместе. Was it Jupiter on descendant? Was it cyclocartography or Astrocartography. astrocartography? На астрокартографии. был. Это был короткий или долгий? Was it a long-term investment? Yes. Да, длинный. Over 10 years. Больше десяти лет. So I think we'll ask, these two people here. А у вас какие сложности? Были какие-то какие сложности? No. Э? Okay, then the last two. А у вас? Ну, я считала, что я давно, поэтому у вот такие, просто. she is not professional astrologist, so she has difficulties with interpretation of the angles. Okay, that's understandable. Это понятно, да. А так мы постарались снять все сложности. But we tried to do our best to, to liquidate all the difficulties. Okay. And, uh, Understand. Хорошо. So let's uh, just sum up for today. Давайте подведем итоги э, сегодняшнего дня. Uh, I think one of the most important parts of today has been looking at your own astrophotography maps. Мне кажется, что самым важным в сегодняшнем дне было uh, разбирательство ваших собственных астрокартографических карт. Because when you see it working in your own life, Потому что когда вы видите, как эти линии работают в вашей собственной жизни, you're going to be more enthusiastic more enthusiastic about using it for friends and clients. Вы становитесь исполненными большего энтузиазма в э, э, использовании этих линий в работе с клиентами и друзьями. Secondly, we've been uh, we've tried to uh, we've tried uh, being consultants. Второе важное, что мы делали, это мы попробовали быть консультантами. I know with uh, Totally Я знаю, что работа с клиентами сильно отличается от того, что было сегодня в классе. To, to Но вы уже начали практиковаться, вы уже начали смотреть в карту и пытаться найти подходящие для вашего клиента места. Now, I've got a map to give to you. У меня есть э, карты э, в качестве задания для вас. And И мы вновь будем искать три места для личных отношений, три места для успешной карьеры. And when you do that, think if the client would go there or not. И когда вы будете искать эти места, думайте всегда о том, захочет ли ваш клиент туда ехать или нет. Zealand, Zealand, Why not? It's a perfect country yeah, okay, well, for relationships and for the car. If you say, if you find good lines in Australia, you have to think, will the client actually go there or can you try something else? Итак, если у вас э, линии хорошие проходят по Новой Зеландии или Австралии, коктейль задумайтесь, поедет ли ваш клиент туда, или лучше подыскать что-нибудь другое. Now, to make things easier for you, Чтобы вам было легче, На этот раз я раздам вам э, пере, лист, список пер как пересечений. So all you need to do is know the latitude of the location. Все, что вам нужно, это узнать широту места, которое вы выбрали. И посмотреть в этот список и найти э, пересечение в, в, в орбисе с орбисом один градус. И все. А? где клиент живет? А? Живет где клиент? David, do you have uh, something to tell them about the client? Who is the client? Where does he live? Is it he or she? Сейчас он посмотрит, вот он не помнит. <laughs> have one for me? No, everyone. У всех есть, да? Всем готовы? We say the person lives in London, England. Uh, допустим, человек этот живет в Лондоне, в Англии. Can I have one too? Does Eugenie want one as well? Or? Жень, хочешь тоже? Or not? Нет. Okay. So are there any questions about what we've talked about today? Is it is it the male client and female client? Male client. Итак, клиент наш живет в Лондоне, и это мужчина. А как же? <laughs>